أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زينا السماء كلما وقال الرسول ألا يعلم من خلق وهو janggal tiga janggal tiga penetapan janggal tiga menggap putusan pemerintah mangga putusan pemerintah tanggal setunggal e bawah nopo langsung kating tiga pengajian dipun mulai Pulauan Sulimale Sange Titan Jumat Enggang Tadi Datang Kelantan Nusbu Syakban Pengajian Diri Purate Insya Allah Dimulai bulan puasa Tanggal 3 Pengenatakan tanggal 3 Tergantung putusan pemerintah بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ayat menika Gusti Allah nerangake kebesaran kekuasaan itu. Langit-langit dipasang bintang-bintang. Dituake kekuasaan itu Gusti Allah. Ini para ayat. walaupun zayyanna lancar kita menembus maas maas di insun Allah menghias asana dunia yang paling cendek langit di penerangan ke wonten sing kaing cendhek sangkeng bumi dipasang di masa biha kelawan pira-pira lampu lampu ne nek nuju terang kemerlip ya, kemerlapan ya. pirang-pirang lintang penuh Nek nuju cuaca terang, dan jemongan sakit mengali keindahan langit. Seindah mana? Wajah Allah lan dadah ke insun ha'in wasadih, rujungan in lisyayati ini maring setan-setan. Lintang-lintang sinten langit niku, wonten obere sing kanggo mbalani setan-setan. Sing dimaksud setan jin sing jen, nyalang penerungu. Hmm, Ini di sampai nyantes kelintupahan. Senjalangnya itu berterlintangnya. Nogene lintang, ana hapir. Sejoko para malaikat obor lintang dalagi pirang-pirang setan setan-setan mau arep ngrungo ake berita-berita sing dicatet nak ngene lap maksud sakdurunge kanthi nabi lahir para jin para setan niku saged nenggah ngantos dumugi lanet sapi itu kekuatan jin lanet langit sapi itu ana jenengane lak mahfud nanggane lak mahfud tulisan-tulisan sakire makhluk sak donya la para setan para setan para jin sing rasa niku kemungga tenggrika drungo ate berita hmm. Tapi jajahnya kanji nabi lahir, langit tertutup. setan-setan cincin lesa isa munggah. Niki diakui gini para cincin keterangan maknanya surat al-cin jisya walikur. Wa anna lamas nasama akawajadna muli'at harasan syadidan wa syubah. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا pengakuan jin mengenai surat Al-Jin Jus sama likur. Wa anna lamasna sama kita para sin-sin. syarikat mendekat ring langit. Tapi saya kita wajib nak mulihat harasan syati dan basyupe kepada nama lintang ono penjoko sing keras-keras gawa opor. wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lisama dieta aku para jin isa tutup nangone tempat-tempat pendengaran فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا من kanggo saiki wektune sing nyalang-nyalang pemrungu jantan ini karo obor-obor lintang. Ini pengakuan jin, keterangan dengan Al-Quran, surat Al-Jin, Juz Songolikun. Jadi jin-jin kemudian itu sakit munggah. Dan langit sakit itu, dan mereka merumahkan berita-berita. sakniki pun boten saged keterangan sakniki pun boten saged wonten Al-Qur'an surat Al-Jin eh, Boten sakit beda jane kanjeng Nabi mulai lahir dan sakit. Rumen cincin nak tanpa berita. Sangking Rok nakut Berita napa mawon Terus dikanda ate Mong dunya Tapi Cien-cien iku Nenggawa berita Diselukuri berita sing jorok Antarane sing bener Kare sing jorok Ada sing palsu Ada sing jorok dicontoh karo dukun-dukun. Mulanya eh, eh, dukun-dukun itu berita ada beritanya jen. Jen berita sangka langit lah makut. Tapi wes di susupi berita-berita sing palsu. Hmm. Ini sampai kepengen ngerti, maka buka surat al-jin, keterangan dengan takfir sawi. Ya. Maka sampai sakit maus. Anak yang berusung cara jawa, keterangan dengan takfir al-Idris. Ya. Ulan dikili, kapusan, Nek ana obor lintang ngarep rene jin, niku pancen catok ten lurut. Ana kanca sing kandha marane lintang male niku salah boten boten lintang cocok sangking panggonane niku boten enten nah, niki kula kapusan lengaran ini mintang ngalih malah dikabari nek nuju pas lintang ngalih gue bawa pesangan terus sakti mungi panggungannya lintang mandek anggar pesangannya wisi sakti sing sakti Tandang jokok sah, saya esok metu duwite. Wah, dihapusin. Di, tak caca tenan ora iso ora ono ono ko ora ono ora ora ono ko ora ono ora ono ko ora ono ora ono ora ono ora ono sing wonten oper keterangan oper pengene surat al-jin jisamalikun sing gawe oper para malaikat sing jaga langit sing jaga lintang niku niku sing bener ya وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا لَنَبِيَعَكَ إِنسَانَ اللَّهُ لَهُمْ كَانَ الشَّيْطَانُ شَيْطَانُ para jin ada atas syair yang seksa neraka syair neraka yang banget panasih yang bisa ngobong Wali lagi naga baru yang itu tetap ketua yang ada yang pada kafir tidak tinggalan pengerannya. Ada di jahat nama utawi seksa neraka jahat wong kafir kafir pasti nak neraka orang insya Allah wong kafir kafir besok mesti nak neraka selawase wong Islam Islam mesti nak suwarga Aja keliru wong Islam insya Allah nak suwarga niku keliru wong Islam mesti nak suwarga Ah, ada larang yang merokok dikit, taurah. Nah, itu yang masalah. Melakukan itu seorang. Dan melakukan itu se tiap ura tahura. Nggak Tapi pasti suarga. Dan Islam pasti suarga. Hmm. Jadi saya ngasih lan itu seelek-elek tanggungan kali, ya jahannam itu. Yang turu, eh, kodok pun kini, kejak kepenak kabeh. terus ayat janda itu nerangake situasi neraka. Bawang kabeh, besok dikumpulake padha kabeh wong wong Islam besok dikumpulake padha karo sing Islam sing Islam rampul-rampulan sing dongkake do kaiku kaiku nan iku nane tu dicempel ke nang neraka diterangake Iza ulku Sekarangnya dicentung ke Diuncalake Sapa wong kafir Iya anak mana jahannam Nak lagi Uncalake nang mereka Sama Jogri nak Sapa wong kafir Laha in jahannam Laha marang jahannam alae kembluju waya utawi neraka jahanam kapur ono neraka jahanam umat berkutuk wana se neraka jahanam nek dibanding karo panase kene dunya Tiap-tiap Mulanya kembali juga senangan. Nanti diterang ada uang dicelup nak merapa jahannam, terus dipindah namanya merapa dunia, turu satu film. Sampai agama kenindunya. Jadi cinta sangka neraka jahannam, mangana neraka dunia, kelindunya, adem, sakit kelem. Hmm. Lagi neraka jahannam. Tata tu, meh-meh. Tamai yazu, lepas, apa jahannam. Minal ghaizi, mereka sampai muri-murinya. Jahannam. Ini benar-benar diperangkan. Kristi Allah gawe bumi sing anyar. Ya matu gajali ardu hairal ardu. Surat Ibrahim juz 13. Ya matu gajali ardu hairal ardu. Besok. Bumi ini dilebur. Dilangkai. Kusya Allah dari bumi mana sing anyar. Sana bumi ini. Para makhluk mulai bahagia mati terakhir. Dikiring. Mengelakkan maksar. Maksar ini bahasa Arab. Cara-caranya tempat kumpul para makhluk arah dihisap. Meniku, saya bingung diri meniku neraka jahannam. Hmm. Neraka jahannam oleh merupakan kewan kerasa rana kakak. Di kendala ini, kendali ke neraka jahanam ora sewu kendali saben siji kendali niku ti-cokye dijaga ti dicekeli malaikat malaikat saben siji kendali ono pitung puluh ewu malaikat Lho niku sampeng terasa jalan nang lekepane nyapok kongong kabel, nganti neh-neh tegep. Lapale neh-neh tegep, takatu, sama yasu. Neh-neh merata jalan nang tamal yasu ku pegat cara jawa putus. Lepas, sampeng gregetan, minal hori, mergo kerdoten kepengen mangan lengkap neng dipepak karo malaikat dicekel terus hmm, meh meh tegak hmm, iya kaya sakatu sama yasu minal gaya sampai nek maos ayat-ayat kados nyata negeri Hmm, nafsu jenengan pakeni dhewe. Rumah nak nafsu. Mulanya nak dunia ini aja ngelakani maksiat. Ya, nak dunia ngelakani ijadah. Hmm, sing tenangan. Besok nama akhirat era tepu neraka. Pakatu hmm, tamayyazu mereka itu galak. Hmm. Nafsu sandan, sandan unani dewe. Sandan cak ngomong dewe. Kegenengan tiap-tiap manusia, niku ono nafsune, ono akale, akal selalu ngajak ringka apian. Nafsu selalu ngajak ringka elekan. Tapi Nafsu lewes diajar karo akal. Menang akale nafsu ne kalah, nafsu ne bisa jadi nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah, nafsu sing tenang-tenang nek ni jajah. Sing tiga ya penangannya surat wal fajri, Ya ayuhan nafsu mutmainah. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Eh, nafsu sing ayem, nafsu sing tenang-tenang. Irji ila rabbiki, wang surah sirah, sewandeng pangeran, radiatan mardiyah pada penuh keridaan pada hmm. kuli fi jannati radiatan mardiyah pada kuli fi ibadi pada kuli jannati lepua suarku jiwa sumut mainah Mangkai zaman tak terasa ada dewek nafsu mutmainah ku piye rasane nek nafsu nek mutmainah niku nafsu nek sampean jak ning badanku ayem seneng itu badan nafsu nek jenengan mutmainah nek nuju sholat berjamaah kurang saayem jadi nafsu tinggal ibadah malah seneng mutmainah nek ketinggalan jamaah ketum iki nafsu mutmainah nafsu nek durung mutmainah kawe jane nafsu ku nafsu apa inna nafsa la ammaratun bisu nafsu sing durung ter tertimbang nafsu sing la ammaratun bisu selalu perintah dengan neka elehan tiang-tiang sepuh lengono nafsu amarah nafsu amarah yang selalu berendah kena es dipimpin nafsu dipimpin isana kemajuan nafsunya berubah menjadi nafsu lawamah yang jawa kutus lengarannya alu amah hmm. isana itu awaknya iki nafsu wis iso maite eh, nek nganti bumi kene kaelekan ngomong ke mati ya gak iso lakone sing ora bener mau nafsu nek arane nafsu lawama Engkau nanti dipimpin terus nafsu ditunduk ada karo akal akal di senjatanya yang ke ilmu di akhirnya nafsu jadi mutmainah nafsu sing dadi ayem tenang-tenang ayem nek dinggoni dadah hmm, anggar nafsu ini sampan pun sateng-sateng berarti naksune ini sampan pun sahe bila kita usahakan supaya nafsu kita jadi nafsu sing mutmainah kadang-kadang naik main naik hukum ini biasanya ke tahajud ke wiridan ke jarum keturun gak tahajud gue pilih lah metakat jadi nafsunya penuh main lah gak bisa tahajud ayam artinya terentem ya. ya, boleh sanjurnya urut mau dunia waktu digunakan kanungi dadah. Kulama ulkiya semasa-masa dicemplung ada dia namanya neraka. Tau jin sampai sak rombongan. Jadi malaikat nek nyawo nek rusak kuwi rusak kuwi rusak jare nek kok diunjake nang neraka sing kristen padha kristen sing yahudi padha yahudi penyembah berhala pada penyembah berhala agar mereka jauh cembung ke neraka sa'alahum นาตาจันเองวังตาเพื่อาเพื่อแห่ยานาตัวจะจะตึงยาจันเนรกตึงยาจันเนรกตากันสงจิตาตอนนี้วังตาเพื่อสงจิตชาวกาเรมาเลกาเตติจมพลนะว่าแต่ว่าเตติจมพลนะมันไม่รักกันอาชีพกันอาลัมยาตุกุมนาจิ apa yang terkait sila sapa putusan dari orang dunia ya tahu dikandang kandang mereka turun dikandang kandang ini besok dari orang mesti mati dari mati orang mana dari orang kita nak ada Terus mahkono raja masa. Eh, kasi kandang ini mau turun. Kalu bala. Bala. Enggak sampai. Kodisya ana nadir. Temen kata enti ta nadirin sapa utusan sing. Kujo cerita niki. Bona. Tengah-tengah maksudnya pisan nek ngaku rumah sana jadi aturan betul enten aku dari mana yang tak jadi betul enten Inna Allah ala yaghfiru al yushraka bihi Allah ora sanggup ngapura dosa musyrik betul enten jadi kembar kembar kembar Iya ya, eh, macam ni kenderan. Ora dagal, ora panapura, macam tadi. Hmm. Mulanya kanji nabi ni ku, rahmatan bil alamin, rahmati wong islam, lantong kafir, macam ni. Mereka nak wis padung mati kafir, wis rauna ampunan. Hmm, ya, wis rauna ampunan. Dia nalika tetap. para utusan. Pakai dia tetap mungkin boro ada kita. Wakulna lan ngucap kita. Mana zaman Allah wa ramura mata syata Allah mun syaitan sangkan siwici-wici. Kursi hmm. Allah wa ramura mata apa-apa, rakan apa-apa. Kulamu apa-apa. Malah kulamu apa In antum Inna fi dalalin kabir Di mantele jawa para malaikat In antum orang asyirah kabeh Inna fi dalalin kabir Kecepe in dalam sasar sing Temenangan Kata kebetis Wa kalu kemu cacat orang kabir Kelah-kelah Lau kunna nasma'u ditarik ana kita kumi renate kula direngate tenanan ana pilu ada kula pikir tenanan nyuwun nah, nalika nak dunyane utusan tembe-tembe ulama tembe-tembe tak kiai tembe-tembe tak rumah tenang tak pikir tenang ma kunna mongkara nabi ke di asfa bisahir yang dalam kolo mana yang sembelah pura raka sahir kula kula rumir kula pikir makan ke sakit bukan tak kolo asfa bisahir Kakak aku mangkot dengan aku sekolah kabar bulan diin kelawan dosa nih. Nah, dengan apa banjur aman boten kasihkan maka cilaka di ashabi sa'ir kedua orang-orang yang dua ini melapa sa'ir cilaka banget hmm. ya harus entah ceritanya orang kafir terus jadi sunnatillah merangake tiang-tiang sing mukmin innal ladzina yakhshawna rabbahum niki e wong kak cilakane wong kake e wong islam ayat Quran tempudi mawon agar penerangake suarga nerangake neraka agar penerangake wong islam nerangake wong kake iki penerangake wong kake Kemudian nerangake wong islam wong islam piye Ah, niki bate kula jenengan nafsune saged atau mulai sing mau apa sing mangko niki Innaladzina yakshawna rabbahum syakir alam adat Yakshawna kampet yawakti syakiradzina rabbahum entengi merame Segi maksud yang mu'min-mu'min Ibaiki kelaman samar Senajan ora ana wong dhewe anteni peteng jejet tetap ibadah ora mokten nek ibadah ora nek kendak kumpul kanca tak ora kumpul kanca ya ibadah ora ana kanca ya ibadah hmm, Ini saya dimaksud dulu lagi. Tak kata uang, tetap ini saja. wong sing kaya ngono mau lahir iku ketemu radina mahfira tenan kae pangapura dosa-dosane diapura wa ajrun kapuran kan ganjaran sing agung apa ku suwarga hmm. Indonesia nak suwarga Kula sampai mencari langsung merana ahli suwarga inna adna ahli iman manzulatan paling cendek cendek eh pancat ahli suwarga bejang Jadi kantuk pertamanan seluas perjalanan sewu tahun. Sampai itu berang hektar. Mereka yang paling cendek Tangkat Mulanya namanya Quran disebut Wa ajarun kabir Kadang-kadang wa ajarun awin Agung Nah itu disebut agung Kulang jenengan bapun sakit Ngiro-ngiro agung Langsung cendek tangkat Nak suarga bakal entek pertamanan seluas perjalanan sewu tahun. Nek katanya ngerti keterangannya, temannya jamek sahur. Nere jadu lanja. Hai te, hati, inna adena ahli jannati mandilatan. Kali kata inna. Hmm. Ya. Ini wa asyurin kabir. Ya. Jadi kita sampai tentu milih sengketen dan diapura dengan Allah tidak ada ganjaran dengan aku. Caranya dosa-dosa sehingga kata-kata kemusyrikan kita hindari teman-teman. Seratus persen hindari. Mantulah dosa-dosa kemusyrikan sampun kita hindari. Rasin itu mengkiri dosa gede. Sengkiarani dosa gede, yaitu mendingi dosa seng ana ancamane ana hati. Ya. Nanti tersananya dosa sengkiarani dosa tile. Dosa tile yaitu dosa seng ana ancamane. kangge umat Muhammad enten keistimewaan asal dosa-dosa kecil bisa disingkiri dosa cilik dia turun keterangan mengenai surat An-Nisa Jus Gangsar Inta jutan ibu Kata Iroma Tinhauna Anhu nukafir antum sayyiatikum wa udakhirkum mudkholan karima kapan seliramu bisa mengkiri dosa-dosa gede dosa-dosamu sengkiri kakapura langsung tak lebih ke mengenai suarga itu ayatnya bisa ngepenah aja lambung aja sampai kita umat Muhammad jadi ingkang kita pelitane ojo nganti tumibane nek desa kubur desa mesre nomor loro kita ninggalake nyingkiri desa-desa gede Nek desa-desa sini, niku mesti kesandung. Nah, mesti kesandung. Orang-orang, sing ora nek mati lan rasa niku sabe bebas kira-kira Gusti Allah sangen lakoni disebut maksum Nah, orang nabi, orang rasul, masih kesedung. Sebabnya apa? Salah sabdo. Kanjeng nabi sabdo mendikam, Kulu kami adanya, khattabun wa khairul khattabin at-tawwabun sate anak adam pasti nyandam dosa pun tak tengkak nabi saya ngerti itu berada pulau jenengan ninggalake dosa cilik kangeran siapa dia rumah gendelak TV yang gendelak TV ada yang belajar sembelajar rasa nyaman gak ngerti, kepengen ngerti. Kadang-kadang malah itu kursi ini. Pasal ada sisi, harap ada orang gak ada sisi, itu gak ada. Nah, saya gak ada sisi kok. Yang mati. Yang mati gak ada sisi. Ya, sedikit ini, sebatas dikembuat dari بعدين وحصير روتا ولا عريكا أعرك روبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين